islom davlatini cheklash uchun qo'llanilgan chora tadbirlar quraysh doirlari muhammad alayhissalomni islom davlatidan yoki undoq yoki mundoq ishlarning hech qaysisi to'solmaydiganligini tunib yetib bu vaqtda qayta o'ylashib ko'rishdi va bu da'vatni tup yiltizdan cheklash uchun tuvandikidek chora tadbirlarni tuzib chiqdi birinchi masxir qilish ya'ni zangliq qilish haqoratlash mazoq qilish yolg'onga chiqarib inkor qilish va kulkiga aylantirib ta'sirini yo'qotish qatorliqlar ular bu orqali musulmonlarni yetim qoldirmoqchi va ularning ma'naviy irodasini ojizlashtirmoqchi bo'ldi shunga ular rasulullohga o'rinsiz tuhmatlarni chaplab uni sat tillar bilan tildidi ular rasulullohni chaqirmoqchi bo'lsa ey majnun sarang deb to'laytdi qur'oni karim sura hijriy 6 oyatda mundoq deyilgan ular aytdi ey qur'on nozil qilingan odam sen haqiqatan bir majnunsan ular yana Rasulullohni sahir, kazzob deb ataydi. Alloh taolo sura Sodda buni zikr qilib mundoq degan. Ularga o'zlarining ichidan bir ogohlantiruvchi payg'ambar kelganligiga ular hayron qilishdi. kofirlar aytdi: "Bu bir yolg'onchi sehrgardir." Sura Sod 4-oyat. Qurayshlar bu ig'volarni butun kuchi bilan tarqitishga atlandi. Ular Rasululloh bilan uchrashganda yeli yavtidigandek umuyib, g'azab bilan qaraydi. Kafirlar Qur'onni anlagan çağlarında sana bo'lgan düşmənliginin qattiqligidan yomon gözləri bilan seni yiqitib etishga tas qaladı. Seni şübhisiz bir majnun deyişidir. Qur'oni Karim Sura Qalam 51-ci ayət. Peyğəmbər alayhissalam aciz miskin sahabələri bilan birga o'ltirsa, ularni mazoq qilib, Allah orimizdan hidoyat qilish bilan in'om qilgan kishilar mushilarmi deyishadi. Alloh taolo bularga javoban Alloh shukr qilguvchilarni obdan biladi emasmi? dedi. Qisqasi ular go'yo Qur'onda tövandikidek ta'sirlangandek edi. Kafirlar haqiqatan mu'minlarni masxar qilib kelardi. Müminler ularının altıdan ötkende öz ara göz kısış yaptı. Öylerge kaytkanda müminlerinin gayetini kılıp mazak kılgan halda kaytışattı. Müminlerini görgende bular şeksiz adaşkanlar deyişetti. Ular müminlerini küzdüş üçün evetilgini yok. qur'oni karim sura mutaffifin 29 oyatdan 33 oyatlargacha ikkinchi islom ta'limotlarini xunuklashtirib gumon va shak shubha paydo qilish yolg'on tashviqot tarqitib asossiz davolarni o'ydirib chiqarish va rasulullohning shaxsiyati to'g'riliq tuhmat va fitna ig'volarini tarqitib ommaga uning davatining mazmunini mulohiz qilishga fursat bermaslik ular qur'oni karim haqida mundoq aytdi ular aytdi bu burunqularning afsonalaridirki, bularni u yozdirib olgan. Hepsi qilib olish uchun uningga atigan oqshomda o'qib berilayotdi. Qur'oni Karim Sura Furqon 5-oyat. Ular bu, ya'ni Qur'on faqat u, ya'ni Muhammad o'zi to'qigan yolg'ondir. Uningga uni to'qishga boshqa bir qavm, ya'ni ahli kitob yordam bergan deydi. Qur'oni Karim 35-sura 4-oyatning bir qismi. qatorliq so'zlarni deyishatdi payg'ambar alayhissalomning shaxsiyati to'g'riliq uningga qur'onni bir inson ta'lim berdi qur'oni karim sura nahl 103 yuz uchinchi oyatning bir qismi qatorliq so'zlarni ham aytishatdi payg'ambar alayhissalomning shaxsiyati to'g'riliq bozorlarda biz bilan yegandek tomoq yeydigan biz mang'andek mang'adigan bu qandoq payg'ambar qur'oni karim sura furqon 7 oyatning bir qismi deydi qur'oni karimda ularning fitna ig'volarining o'z aynini naql qilib javob berilgan yoki naql qilmay radiya berilgan nurg'un ulgulik misollar bor uchinchi qur'oni karimga burunqilarning so'z cho'chaklari va afsonalari bilan taqobil turish va haloyiqni ashu hikoya afsonalar bilan qur'oni karimga berilib ketishdan to'sish edi aytilishicha nazriy ibn horis bir qatim quraysh jamasiga ey quraysh xalqi qasam qilamanki sizlarning beshinglarga ig'ir mushkulot keldi sizlar texcha uning chorasini izlamayotsizlar muhammad oranglardagi hamma kishi rozi bo'ladigan rostchil omonatga vafo qilgan bir o'ptan yigit edi hatto u beshig'i oq sanjib ilqi bir nimalarni ko'tarib keluvdi sizlar uni sohir dedinglar azbiroyi xudo u hargiz sohir emas biz sohirlarning dam solganlarini va band qilganlarini ko'rganmiz yana kohin dedinglar qasam qila olmaymanki u hargiz kohin emas biz kohinlarni va ularning bo'g'ilib siqilganligini ko'rgan va ularning qopida so'z iboralarini anglagan uni shoirmi dedinglar qasam qilamanki u hargiz shoir emas biz she'r turlarining lirik qopi hammasini bilamiz sizlar uni majnun sarong dedinglar yo'q alloh bilan qasamki u hargiz majnun emas biz majnunlarni ko'rgan muhammad majnunlardek bo'g'ilib o'ziga o'zi so'zlab po'qqi purchoqni erishtirib yurmasa ey quraysh jamoasi sizlar bu ish qisal qarmanglar azbiroyi xudo sizlar cho'ng mushkilga duch keldinglar dedi ondin u yeraga berib u yerda paris xon o'rdisi hikoyalarini rustam va isfandiyarlarning jangnomalarini o'ginib yodga ilib keldi shuningdan keyin u rasululloh har qandaq bir joyda الله tuzib kishilarni alloh tarafiga chaqirib yoki allohning azobidan ogohlantirib o'ltirsa orqadilla nazir ibn haris besib kelib azbiroyi xudo muhammad texi sizlarga mandek laziz gaplarni so'zlab bermidi deydi ondin ularga Faris xon ordusining vaqalarini rustam va isfandiyorlarning jangnoma afsonalarini so'zlab beradi ondin u muhammadning deganlari buning oldida qanchalik qizqarliqa deb mag'rurlanib ketadi ibn abbos naql qilingan bir hadisda zikr qilinishicha nazri ibn haris bir qancha naqshchi qiz detaklarni setib olgan bo'lib u biror kishining muhammad alayhissalom bilan yaqinlashibdi deganini anglasa shu qizlardan birini chiroyli jabdutib uning kayniga silib qo'yadi u qiz haliqi kishiga naqsha aytib usul o'ynab berib uningdagi islomga bo'lgan moyillikni yo'qolgan qadar hamroh bo'ladi nazri haqida tovandagi oyat nozil bo'ldi Bəzi kişilər bilimsizlikdən kişilərini Allah'ın yolundan azdırış üçün behudə gəplərini setib alıdı və Allah'ın yolunu məsxara qıldı. 4-cü Sodiliş Ular bu oyun arqalıq müşriklərmi bəzi xurafatlıqlarını taşlaş, Peyğəmbər əleyhissalamı dəvət modellərinin bəzilərini əməldən qaldırış bədiliyə İslam dini bilən küfr cəhalətini tar yolda uçuraşdırıb görüşdürməkçi oldu. Allah Taala bu vaxtda mundaq deydi: ular sening o'zlari bilan madora qilishingni shuning bilan o'zlariningmi sen bilan madora qilishini orzu qildi qur'oni karim sura qalam 9 oyatning bir qismi mushu borada ibn jarir bilan Tabarani naql qilingan bir hadisda mushriklarning payg'ambar alayhissalomga u bir yil mushriklarning ilohlariga ibodat qilish mushriklarmi parvardigori alloh taologa bir yil ibodat qilish taklifini berganligini ko'rsatdi Abdullah ibn humaysinning yana bir hadisi mushriklar rasulullohga sen bizning butimizni bir qitim suyib bo'sa qilsang biz sanga agishayli deganligini ko'rsatdi ibn isoq naql qilgan bir hadisda mundoq deyilgan payg'ambar alayhissalom bir kuni kabini tavob qilayotdi asvat ibn muttalib valid ibn mug'ira umayya ibn xalaf va os ibn voil sahmiy qatorliqlar uning oldida to'sdi bular el yurt ichida ta'siri bor shaxslar edi va ey muhammad bu yoqqa kelgin qarshilashib o'tavermayli bizmi san ibodat qilayotgan xudoga ibodat qilayli sanmu biz ibodat qilayotgan ilohlarimiz ibodat qilg'in biz bu ishda o'rtoqlashayli agar sening xudoying biznikidan yaxshi chiqib qolsa biz to'g'ri yo'l tanlagan bo'larmiz navoda bizning ilohlarimiz senikidan yaxshi chiqib qolsa sen to'g'ri yo'l tanlab olgan bo'lasan deyishdi bu chog'da alloh taolo bular haqida tuvandiki surani nozil qildi ey muhammad seni butlarga cho'qinishga undagich kuffarlarga aytqinki ey kofirlar sizlar cho'qinayotgan butlarga men cho'qinmayman qur'oni karim sura kofirunning bir qismi alloh bu kofirlarning ashu kulkilik yorishish taklifini yuqorqi oyatdagi keskin buyruq bilan rad qilyapti bu vaqtdagi naqllarning o'xshamasligi ehtimol quraysh doirlarining mazkur sodilish taklifini bir necha qitim o'ttirib qo'yganligidan bo'lsa kerak dahshatlik ezish va ezilish mushriklar yuqurqi tadbir va vositalarni nubuvat ya'ni rasulullohga payg'ambarlik sharfi iltifot qilingan yilining to'rtinchi yili yil beshida islom davati yoshirin holatdan oshkora da'vatga o'tgandan keyin da'vatni to'sish uchun bir birlab yo'l qo'ygan edi vaziyat shu bo'yicha bir qancha hafta hatto bir qancha oy davomlashdi mushriklar ashu vositalar bilanla cheklanib biror odamga diktator yurgizish yoki azoblab qiynash darajasiga yetmagan edi lekin ular bu vositalarning islom davatini to'sishga unum bermayotganligini ko'rib qayta yig'in chaqirdi yig'inda quraysh katavashlaridan 25 kishini tarkib topgan bir komitet tashkil qilindi rasulullohning tog'isi abu lahab bu komitetning raisligiga saylandi yig'inda komitet a'zolari cho'nqur bas munozara va atrofliq fikr yurgizgandan keyin rasululloh va uning sahobalari qarta qat'iy kaskin bo'lish to'g'risida mundaq bir qaror ma'qullandi har qaysi qabila aymoqlar islom diniga qarshi kurash qilish va uning payg'ambariga izo ahonat qilishda o'rtaq kuch chiqarish islom diniga kirgan va uni qo'llaganlarni turli vositalar bilan azoblab qiynash jismoniy jazoga tortish rahimdillik qilmaslik kerak deb ko'rsatildi ular bu qarorni ma'qullagandan keyin ijro qilish to'g'risida bosh qotirishdi chunki bu qarorni ijro qilish musulmonlarga nisbatan bo'libmi himoyachisi yo'q ojiz musulmonlarga nisbatan o'ngay gap edi ammo rasululloh quchu u do'st dushmanlar orasida yuqori obro'ga ega favqulodda shaxs uni hamma odam hurmatlaydi ayrim yuzsiz kishilardan boshqa oq qorni farq etalaydiganlar bundoq nupuzliq arboblarga til tekkizish va izo ahonat qilishni or nomus deb biladi uning ustiga uni tog'isi abu tolib qanot ostiga ilib qattiq himoya qilmoqda holbuki abu tolib ota buvisidan tortib cho'ng o'tgan nupuzli arboblarning biri edi makka tavasida uning kepillik tavasiga daxli taruz qilishga va himoya doirasiga qo'l uzatishga kim olaydi mana bu savollar quraysh doirlarini gohi o'ltirg'izib gohi qo'pirib qattiq sarosibiga soldi lekin ular o'zlarining diniy va siyosiy o'rniga va moddiy manfaatiga taqiladigan bundoq cho'ng foyda ziyon to'qinishi oldida tishlavlarini mahkam tishlab sabr qochillarini chiqishdi rasulullohga qarta o'rinsiz chiqilib yo'lsizlik qilish ahvollari ko'rilishga boshladi ularning boshlan beshi rasulullohning tog'isi abu lahab edi u quraysh doiralari yuqorqi qarorni chiqarib da'vatni cheklashdan burunla payg'ambar alayhissalom oshkora da'vatga o'tgan tunji kuni o'zining pozitsiyasini ochib bildirgan edi oldingi boblarda uning bani hoshim jamoatining ayrim yig'ilishida va safa tig'idagi yig'ilishdami payg'ambar alayhissalomga qo'pollik bilan radiya berganligini tilga ilib o'tgan edi ba'zi rivoyatlarda u ashu safa tig'idagi yig'ilishda qo'liga tosh ilib payg'ambar alayhissalomni urmoqchi bo'lganligi zikr qilindi abu lahab payg'ambar alayhissalom payg'ambar bo'lishidan ilgari ikki o'g'il o'tba va o'taybalarga rasulullohning qizi ruqiya va ummu kulsumlarni kelin qilib olgan edi rasululloh payg'ambar bo'lgandan keyin u ikki o'g'liga besim ishlatib rasulullohning qizlarini taloq qilg'izib o'tdi payg'ambar alayhissalomning ikkinchi o'g'li abdulloh o'lib qoluvdi abu lahab xush bo'lganidan miyqidi kulib maslakdosh sheriklarga muhammadning nasli qo'ridi deb xabar yetkazdi oldingi boblarda abu lahabning haj mavsumi mazgilida va bozor rasatlarida rasulullohning so'zlarini ta'tir talash uchun uning kaynidan so'rilib yurganligini bayon qilgan edik Tariq ibn Abdullah Muharibi Abu Lahabning Rasulullohning so'zlarini ta'tir talabli qilmasdan balki ba'zi da'vat so'rinlarida haddidan eshib Rasulullohning keynidan qo'g'lab tosh etib putining o'shiqlarini qaniq bo'yayotganligini naql qildi. Абу Lahabning ayoli Ummu Jamil to'liq ismi Арва Harib ибн Umayyaning qizi Абу Sufyan ибн Haribning hamshirsi. Бу xotinmi Rasulullohga o'chmanlik qilishda eridan nargiz qilishmaydigan hazozil xotin edi. u tikanlik shoxlarni aloyitdan yudib akilib kechasi rasulullohning eshik darvozalarini chitlab qo'yatdi va eshik oldi yo'llarga chachatdi u qattiq yuzsiz xotin bo'lib sababsizla rasulullohga til solatdi yolg'on so'z cho'chak tarqitib fitna fasod o'chqiga o't yoqatdi va rasulullohga qarta keng ko'lamlik urush qo'zg'ash qo'yida yuratdi shuning uchun qur'oni karim bu xotinni sura masadning bir qismida o'tin to'shig'uchi ya'ni suxanchi deb aybladi Bu ayol Qur'oni Karimdan o'zi va eri to'g'riliq nozil bo'lgan oyatlarni anglagandan keyin Rasulullohni izlab keldi. Bu chaqda Rasululloh Baytul Haramda Kabining yonida Abu Bakr bilan birga o'ltiratdi. U xotinning qo'lida bir changal shig'il toshmi bor edi. U Rasululloh bilan Abu Bakr o'ltirgan yerga kelgan aman alloh uning ko'zini Rasulullohdan band qilib chig'i, u Abu Bakrdan o'zgini ko'rolmadi. Shunga u: "Ey Abu Bakr, boyam qamriyin qani, u meni ajvi qilibdikanmish azbiroyi xudo man uni mush peti topolasam mush tosh bilan uning ig'zini yeriltatdim bilamsan manmu shoirag'u dedi ondin o'zicha qo'shoqlarni o'qib ketib qoldi bu chog'da abu bakri ey rasululloh u xotin seni ko'rmadivu qandoq devidi payg'ambar alayhissalom rost u meni ko'rolmadi olloh uning ko'zini mandan band qilibyotdi dedi abu bakri bazzormi bu qissani rivoyat qildi uningda ummu jamil abu bakrni oldiga kelib ey abu bakri sening haliqi odiming bizni ajib qilib so'z to'qibdi degan abu bakri yo'q mushi bino ya'ni kabining parvardigori bilan qasamki uning undoq ishi yo'q u ajib qilib she'r to'qimaydi hatto she'r deganlarni ig'izg'imi olmaydi degan ummu jamil sang'u rost aytsan degach qaytib qolgan deyiladi abu lahab rasulullohning ва там va tam elishma ят turug'liq yot qo'shnilarga o'xshashla ana shundoq Ибн qiladi ibn ishoq mundoq degan rasulullohdan qusur izlab uning uyigacha bostirib kirib o'rinsiz jadal terib aziyat qildiganlardan abu lahab hakam ibn abul has uqba ibn abu muayt adi ibn hamrous saqafiy va ibn astaul huzali qatorliqlar bor edi Булар rasulullohning yaqin qo'shnilari bo'lib hakam ibn abul asdin boshqalari islomga musharraf bo'lolmagan ularning biri rasululloh namoz o'qiyotganda qo'yning hamriyini akilib uning do'lisiga ortib qo'ysa yana biri elqi maynatni uning qaynayotgan qoziniga tashlab qo'yadi oxiri bo'lolmay rasululloh pahasrak namoz o'qish uchun ayrim hujra tasis qilishga majbur bo'lgan payg'ambar alayhissalom ular tashlagan elqi maynatni tayoqqa ilib ishik tuviga chiqib ey abdumanof jamoati mushimi qo'shindorchilikmi deydi va yiroqqa itiyutib kirib ketadi uqba ibn muayyid shaqovat va badbaxtlikda intayin haddidan oshgan mal'un edi imom buxoriy abdulloh ibn masuddan naql qilgan hadisda mundoq deydi payg'ambar alayhissalom bir kuni baytullohning yonida namoz o'qiyotdi abu jahl va uning odamlari bir chetda o'ltiroqliq edi to'satdan ularning biri qaysonlar berib palonining tugisining yenini ilib kelib muhammad sajdaga borganda uning gajgisiga tashlab qo'ya olaydi degan gapni chiqardi bu chog'da qavmining ang shaqiy badbaxiy o'rnidan turib elqi yinni rostila so'rab kelib qarab turdi u uqba ibn abi muayid edi rasululloh sajdaga berivdi u yinni rasulullohning dumbisidan qo'l tarbiga ortib qo'ydi man buni o'z ko'zim bilan ko'rib turgan bo'lsammu to'sichqa chamim yetmaydi koshki cheksiz kuch qudratim bo'lsichu deb qoldim ular kulishib qo'rsoqlarini tutishib bir birining ustiga yiqilib ketishdi ya'ni ular ko'p kulgindan hammasi o'z xudini yo'qitishib bir biriga yulinib qilishdi hatto bir chog'da fotima kelib uni ilayotganga qadar rasululloh beshini ko'tarolmay sajdada yetib qoldi fotima kelib iliqi o'pka shalloq qerin po'qlarni ilib tashlayotgandan keyin ondin rasululloh beshini ko'taraldi va ey olloh qurayishni tutqin deb uch qatim takrorladi bu duo ularni jimiqtirib o'tdi chunki ular bu joylarda qilingan duolar ijobatlik deb biladi orqidillo rasululloh ularning ismligini bir birlab atab ey alloh abu jahlni tutqin utba ibn robiani tutqin shayba ibn robiani tutqin Валид ибн mug'irani tutqin Умайя ибн halafni tutqin Уқба ибн Абу muayidni tutqin deb duo qildi rasululloh 7 kishini sanab tilga olgan edi hadisni rivoyat qilg'uchi 7 unutib qolgan u mundoq deydi Allah bilan qasam qilamanki man rasululloh tilga olgan shu kishilarning hammasining o'ltirilib badr qudug'iga to'pi to'pilib tashlanib ko'mitilganligini öz gözüm bilan gördüm. umayya ibn halaf rasulullohni ko'rsala mazoq qilib ko'z qisishyapti va masxara qiladi buning haqida kishilarni ayblaguchi suxanchiga voy degan oyat nozil bo'ldi mazkur umayyining qeyrindişi ubay ibn halaf və uqba ibn abi muaytlar baayni bir jangalning böyrülləri idi. bir qitim uqba rasulullohning majlisida qilib uning vaz nasihatlariga quloq solib o'ltirib qoldi buni ubay uqqandan keyin uqbaga qattiq topitani qilib ochiqlandi va uningdan muhammadning yuziga mishqirib tukirmigicha ab o'tmaydiganligini aytdi shuning bilan uqba ubayning deganidek qildi mushu badbaxt yana bir kuni chirib ketgan ko'ni bir ustixonni ko'tarib kelib uvab shavol yo'nalishiga qartib rasulullohga chochdi uning bundoq qilishi olloh suri yosinda bayon qilgan мұшындақ чіріп кеткен ұстыханмы қайты тірілгізіләмді деп өлгенден кейін тіріліш әқидісіне инкар қылыш еді ahnas ibn shurayqmi rasulullohga o'rinsiz chiqilib aziyat qilganlardan edi qur'oni karim uningdagi barliq salbiy sifatlarni tuvandagi to'qqiz sifatga yig'inchoqlab bayon qildi qasamxo'r past g'aybatxo'r suxanchi behil haddidan oshquchi gunohkor qo'pol uning ustiga haromdan bo'lgan odamga itoat qilmag'in qur'oni karim sura qalam 10 oyatdan 13 oyatlargacha abu jahl ba'zida rasulullohning qishig'i kelib qur'on tilovatini anglab ketadi lekin uningda iymon itoat adab axloq ta'lim elish va qilcha ayminish paydo bo'lmasdan balki rasulullohga ahonat qilib uni da'vat yo'lidan to'satdi hatto u haddidan eshib jamiyatga ulug'vor bir to'hpini qo'shayotgandek qilayotgan jinoiy qilmishidan mag'rurlanib faxrlanadi uning haqida oyat nozil bo'ldi u kofir ishonmadi va namoz o'qimadi qur'oni karim 75 beshinchi sura 31 birinchi oyat u rasulullohning haramda namoz o'qig'inini ko'rgan kundan boshlabla uni namozdan to'sishga boshlagan edi bir qatim u rasulullohning maqomi ibrohim oldida namoz o'qiyotgan yeriga kelib qoldi va ey muhammad men seni bundoq dumlab yurishdan to'smadimmi dedi va yaxshi oqibat ko'rmaysan deb tahdid soldi payg'ambar alayhissalommi uningga bo'sh kelmadi tegishli dakkisini berib gapiga gap qo'ytirgan edi bu chog'da u ey muhammad sen nimanga tayinib cho'ng so'zlaysan bilamsan man mush tabalikdiki so'rindoshlari eng ko'p odamman dedi shuning bilan u o'zining so'rindoshlarini yordamga chaqirsin degan oyat nozil bo'ldi 96 sura 17 oyat. Yana bir rivoyatda bu chaqda payg'ambar alayhisolam uningga voy sening olinga voy sening olinga voy sening olinga degach uning pokunidan chiqib yerga otdi Bu chaqda xudoning dushmani malun abu jahl "Ey muhammad sən çığında meni qorxutman demsan Əzbirayı xudo sen va sening parvardigoring meni hech nima qila olmaysizlar. Men mushu iki tağ o'tirsidiki, eng nüfuzluq odamman." deb ko'ranglab ketdi. bu ablah yana ilqi qitim dakkisini yegandan keyin mug'ambarlik va mastlikdan o'chiq kelish u tursin balki tahimoyatdan ochdi oshdi imom muslim abu hurayra roziyallohu anhudan hadis naql qilib mundoq dedi bir kuni abu jahl nutq so'zlab muhammad ko'z oldimizni yerga usib yuzini to'piq puchilab yuriydi shundoqmi dedi so'zini anglab turganlar shundoq dedi u lot uzza butlarning nomi bilan qasamki Әмді оның шындақ йочын ішларны қылып юргенні көрсәм, оның гәжігісіге раса дәссәп, оның юзіне топығы обдарақ мелеп қоймен. Деді де, Удул Расулуллахның еніғі келді. Расулуллах бұ вақытта намаз оқу ататты. О, Расулуллахның гәжігісіге янжымақчы болып келді. Көпчілік қаршып тұратты. Үштім тұт, оның өз қолы білән бір нәрсіні бұштып, кейінігі қайтқылығы оларны аңтан қалдырды. Bir qancha kishi uning oldiga berib, "Ey Abul Hakam, nima bo'lding? deb so'rashgan edi abu jahl raso ulug' kichik birtini yetib muhammad bilan mening o'tiramga yalqunjab kuyib turgan bir xandak paydo bo'ldi mana bular o'tning uchqunlari dedi shu chog'da rasululloh agar abu jahl manga yaqinlab kelgan bo'lsa farishtalar uni titma titma qilib parchalab o'tadi degan mana bu nohaq aziyat kulpatlar va ig'ir haqorat o'rinsiz chekilish va dil azor berish qilmishlari payg'ambar alayhissalom makka jamiyatidagi yuqori tuvan hamma odamning qalbida izzat va hurmat sukusidan o'rin olgan makka oqsoqollari ichida ta'siri eng zo'r va eng obro'li shaxs abu tolibning himoyasi ostida turug'liq tortgan aziyat kulfatlardir ammo musulmonlar bo'libmi egi choqisiz ojiz himoyasi yo'qlarga nisbatan mazkur qarorning ijrosi texmi ig'ir ham echinishli bo'lgan payg'ambar alayhissalomga har tarafdan besim va izo ahonatlar yig'ayotgan shu kunlarda har bir qabila o'z tavasidagi islom diniga kirgan yoki moyil bo'lganlarni sezgan amon turli qabiy vositalar bilan qiynab jazo yurgizdi qabili tavalik bo'lmaganlarni jamiyat boshqonlari va quldor xo'jayinlari o'zlari xohlagancha jazolab qiyin qistoqqa oldi bundoq vahshiyona echinishliq jarayonlar ne ne tosh yurak odamlarni echindirdi va tinini cho'rkandirdi abu jahl o'z tavasida nopuzliqroq yoki himoyachilar kuchliroq kishilarning musulmon bo'lganini anglasa berib ogohlantirish beradi yoki uning bilan munosabatni uzib uningga iqtisodiy va ijtimoiy jihatda zo'r ziyon yetadiganligini uqtiradi navoda jamiyatda o'rni yo'q ojiz kishi musulmon bo'lsa uningga kelgunicha qo'l silib uradi va boshqalarni ularni azoblashga kuch kiritadi Osman ibn Affanni uning tog'isi xurmo shoxlaridan yasalgan chiq palazlarga yo'gab, ostidan is qo'yib berib azobladi. Mus'ab ibn Umayrning onasi uning musulmon bo'lganligini uqqandan keyin uningga non bermay necha kun och qo'ydi va uydan quvlab chiqarib sargardonlik yo'liga haydab o'tdi. Shuning bilan u ochliq va dalo turmushining dastidan yilon teri tashlagandek bir qat terisini tashladi. Halbuki uning oilasi xeyli yuqori holliq oila edi. Bilal roziyallohu anhu aslida umayya ibn Khalafning quli edi u musulmon bo'lgandan keyin umayya uning bo'yniga arg'amchi silib bog'lab kichik go'dak ballarga tutib berdi kichik gapsiz ballar Bilalni makkaning tog'lariga so'rab yurib bo'yinlarini zidi qilib qon etdi. kashligi bolalar zerikib qaytib kelsa uni mahkam bog'lab yetib o'zi harg'ichi urabdi ba'zida kunning oftob tumuzida o'ltirg'izib oftobga xaqlab qiynasa yana ba'zida qo'rsig'iga non bermay imondan имандын non нан deb деп тұрып Оныңдынмы ичиничлик bo'lgani shuki u har kuni kun raso qizig'anda bilolni bog'lab makkaning seyg'i chiqib yotqizib maydisiga qattiq qizig'an qur'on toshlarini ilib qo'yib azbaroyi xudo sen bugun yo muhammadni inkor qilib lat manatga bosh qo'ysan yoki mush beting o'lasan deydi bilol mushundoq ig'ir azob ichida ahad olloh bir deb turatdi Bilal şundaq azap çekivatqan halatlarning birida Abu Bakr radhiyallohu anhu o'tib ketib uning bu holatini ko'rib qoldi-da, uni o'zining oilasining bir o'ptan xizmatini qilayotgan bir qarqulga tekshib ozod qilib qilibyotdi. Abu Bakr Bilalni 7 o'qiya yoki 5 sar kumush tangini naqd sanab berib sotib olib ozod qilib qilibyotgan degan so'zim bor. Ammar ibn Yasir radhiyallohu anhu Bani Mahzum jamoatidan bir kishining ozodgarchisi bo'lib, Ammar Әммарның атасы ва анасы бер аиле кешеләренең һәммәсе мусулман булган иде. Мушриклар булыпмы уның катывиши Әбу Джәһл бу 3 кешене Мәккәнең сыртыдагы ташлыкка айдап элеп чыгып, сайның ташлары раса кызыганда ялаңачлап ташка яткызып азаплашкы башлады. Ва кызыган ташларны экилеп, уларның төпсиге дөйләп куйды. Улар мушындак азапланаткан вакытларның беридә Пәйгамбәр алейхиссалам бу ярдан өтүп кетип үтеп, "Сабр кылыңлар, эй Ясир аиләсе. Җәннәт сезләрне көтмәктә" диде. Rast degandek Yasir shu azob ichida o'lib ketdi. Qiynab o'ltirishda jeni chiqmay qolgan Ammarning onasi Sumayyaning avratiga Abu Jahl nayzi urib o'ltiribdi. Bu islom dini maydoniga kelgandan keyingi tunji shahid ayol hisoblanadi. Mushriklar Ammarni birdam oftobga selib, kun nurida qizg'an toshlarning ustiga do'lab qo'yib azoblasa, yana birdam sug'i pishib, demuqtirib azoblaydi. Bir qatim ular Bugun biz seni yoki Muhammadni tillab ayblimigicha yoki Lat Uzza haqida madhiya o'qimigicha qo'yatmaymiz, o'ltirib yetimiz deyishdi. Shuning bilan Ammar majburiy holda Rasulullohni ayblashga qo'shildi va ularning qulidan qutulibla udul Rasulullohni oldiga yig'ilgan peti o'zira aytib keldi. Alloh taolo bu haqda oyat nozil qildi. Kimiki Allohga iymon etgandan keyin iymonidan yenib olsa, qalbi iymon bilan mustahkam tursimu majburlash ostida og'zidila iymondan yonganligini bildirganlar bunindan mustasno kufr bilan ko'ngli ozod bo'lsa ya'ni ixtiyoriy yo'sinda murtad bo'lsa u allohni g'azbiga duchor bo'ladi va cho'ng azobga qoladi sura nahl bir yuz oltinchi oyat abu fukayha abduddar jamiyatliklarining azodgardisi edi ular aflahni putidan bog'lab otga so'ritib azoblaydi habbob ibn arad ummu anmar binti siba xuzoining quli edi mushriklar uni turli qabih vositalar bilan azoblaydi ular habbobning chechidan tutib so'raydi va oldi keyini ittirib dushkanlab qiynaydi uni necha qatim qizziq qo'qasga o'ltirg'izib ustiga ko'tirib qo'polmog'idek ig'ir toshlarni otib qo'ygan edi zanira nahdiya va uning qizi shuningdek ummu abisalar musulmon bo'lgan dedak ko'rilar edi mushriklar ularga o'xshashla azob uqubatlarni yog'dirib qiyin qistoqqa oldi bani muammil jamoati ular bani adi qabilasining bir oymiqi edi ulardan bir dedak musulmon bo'lgan edi umar ibn hattob u bu vaqtda texi musulmon bo'lmagan edi uni urib argandan keyin ondan qo'yibatdi va erib qolmagan bo'lsam yana uratdim dedi abu bakri roziyallohu anhu bilol va omir ibn fuhayralarni setib olib ozod qilib mazkur cho'ri qizlarni setib olib ozod qilibyotdi mushriklar ba'zi sahobalarni to'gi terisi va qala terisiga yo'gab kunning qizig'iga tashlab qo'yatdi va ba'zilarga temir soatlarni kiygizib posh poj qizig'an toshlar ustiga yotqizib qiydaytdi alloh yo'lida azoblanganlarning soni ko'p ahvoli echinishliq edi chunki mushriklar kimning musulmon bo'lganligini uqsa uni tutib jazoga tortatdi va aziyat kulpat yetkazatdi 说有。